O'zidan so'ng nabiy bo'lmagan zotga salovat salomlar bo'lsin. Asbahna va asbahal mulku lillahi robbil alamin. Allohumma إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده تانجي يتك بطن ملك عالم لر پروردگار الله نكدر يا الله من سيندن شكرنين يخشلقنا يخشلقنا fathini, g'alaba yordamini, nurini, barakasini va hidoyatini tilayman. Sendan undagi va undan keyingi yomonlikdan panoh berishingni so'rayman. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير Allah'tan özgü ilah yok. U yalğız, şeriksizdir. Mulk ham, hamd ham unikidir. Va u barcha narsaga qodir zot. Subhanallohi va bihamdihi adada xalqihi va rido nafsihi va zinata arshihi va midada kalimatihi. Alloh barcha aybu nuqsonlardan pokdir. Allohga mahluqotlari adadicha, nafsining rizoligicha, arshining vaznicha va kalimalarining miqdoricha hamd bilan tasbihlar bo'lsin. Raditu billahi robba va bil islami bi Muhammadin sallallohu alayhi va sallam nabiyya. Allohni parvardigor deb, islomni din deb va Muhammad sallallohu alayhi va sallamni nabiy deb rozi bo'ldim. Endi navbatni jumadan jumagacha dasturiga beramiz. Marhamat. فالنصر لاحا وهبت في الدمى منه رياحا تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا ففي بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي الأنبار يوم الروع أسد أسد لبذل الروح ما barcha mavjudotni o'z muqaddas zotiga ibodat qilish uchun yaratib, so'ngra o'ziga shukr bajo keltirsinlar uchun ularga farovon ne'matlar in'om etgan Alloh tabaraka va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Alloh taoloning vahdoniyatiga da'vat etgan va bu aqidaning yer yuzida qaror topib shirk va uning ahli mag'lub bo'lguniga qadar shu yo'lda o'zlariga yetgan aziyatlarga sabr qilgan nabiyimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam va u kishining ahli va ashabiga to qiyomat kunigacha Allohning ko'pdan ko'p salovat va salomlari bo'lsin. Assalomu alaykum Jundulloh mujohidlar ovozi radiosining saxovatli mujohid va mujohida tinglovchilari Alloh subhanahu va taolo o'z bandalariga albatta haq botil ustidan g'olib bo'lishi, garchi o'sha botil o'zining zohiriy ko'rinishida qanchalik mahobatli ulkan bo'lsa-da mag'lub etilishligini o'zining sof irodasi va ilohiy sunnatdan deb bayon etdi. Bal naqzifu bil haqqi alal batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq va lakumul waylu mimma tasifun. Va qala ta'ala ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا yo'q biz unday aybu nuqsondan pokdirmiz biz haq Qur'onni botil jaholatning ustiga oturmiz Бас ҳақиқат ботилни эзиб, янчиб, banagoh ботил йўқ бўлур. Сизлар учун эса, эй мушриклар, Аллоҳни нолойиқ сифатлар билан сифатлаганларингиз сабабли ҳалокат бўлур. Яна Аллоҳ taolo aytadi: "Ва Аллоҳ ҳаргиз кофирлар учун муъминлар устига йўл бермагай. هم كأب الجماح ولا ننسى رجالا عاضجوا عاضجوا نزح الطواغيت اكتساحا ولا ننسى رجالا عاضجوا نزح الطواغيت اكتساحا Jumadan jumagacha dasturimizda o'rin olgan mavzulardan النصر توالى qisqa satrlarda النصر توالى والصرح تعالى النصر توالى والصرح تعالى واليسعر Sahobiyya ayollar hayotidan Robbim menga yo'qotgan narsamdan ko'ra afzalrog'ini ato etgin desa, Alloh azza va jalla albatta uning so'raganini beradi. Afg'oniston janglaridan hali birodar snaperda ko'rib qolib ey kim bular deb turib gapirdida sirab oldi ellik metr yaqinligiga kelgan ekan ular bizni muhosara qilishlik uchun chapakchilar bayramida qadrli farzandlarim hech qachon unutmang siz kimning qanday ulug' zotlarning avlodisiz hayotingdan foydalan. Ba'zi insonlarni ko'rasiz, xulqi, muomalasi juda ham sovuq. Xohlaysizki, mana shu inson bilan qaytib ko'rishmasiz. Yangi-yangi muhojirlar Buxoro haqida bir maqol bordi-yu. Samarqandda sayqali ro'y zamin has deydi, Buxoro islomi quvvati din has. Ya'niki bu Buxoro islomi dinni quvvati markazi edi. Onamga aytganda onam biroz o'ylandi birga hijrat qilaman dedi lekin ayrim sabablar bilan onam qoldi ahdiga vafo qilganlar aytardik amaki toki biz jonimizni bu yo'lda fido qilmasak kim fido qilardi biz qilishimiz kerak birodarlar qilyapti inshaalloh deyardi ummat o'zgaradi yo'ldagi shaytonlar aytmaydi kimligini o'sha boshini aytmaydi Keyin bittasi aytdiki, menga shu shu maydondan turib, jihod maydonidan turib menga telefon qilyaptiki, u jamoatga bo'lmanglar. jahon va mintaqa xabarlari. عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا عاد بالمجد لنا إنه إسلامنا Arab xalq bevasi Ummu Salama. Bu ayol haqida nimalarni bilasiz? uning otasi mahzum qabilasining ko'zga ko'ringan oqsoqollaridan qo'li ochiq saxovatpesha arablardan biri edi hatto uni zotu rokib ya'ni karvonning ozuqasi deb nomlashardi chunki karvonlar uning manzilini ko'zlab yo'lga chiqsalar yoki u bilan birgalikda safar qilsalar umuman oziq ovqat haqida bosh qotirishmasdi eri abdulloh ibn abdul asad eng avval islomga musharraf bo'lgan 10 nafar sahobaning biri bo'lib, undan oldin faqat Abu Bakr Siddiq va barmoq bilan sanarli odamgina musulmon bo'lishgan edi. Ismi Hind bo'lgan bu ayol Ummu Salama kunyasi bilan taniqli edi. Ummu Salama eri bilan birga musulmon bo'lgan, binobarin islomdagi peshqadamlardan biri edi. er xotinning iymonga kelgani xabari atrofga yoyilishi bilan Quraysh mushriklari quturib ketishdi. Islomni qabul qilish arafasida taraddudlanib turganlarni qo'rqitib qo'yish uchun ularning boshlariga it azobini solishdi. Agar bu kunlar xarsang boshning boshiga tushganida edi, chidolmasdan faryod chekib yuborgan bo'lardi. Ammo ular sabot bilan, voh qilmay, iymonda mustahkam turishdi. Qurayshliklar musulmonlarni ko'z ochirgani qo'ymay, turli aziyatlarni nihoyatda kuchaytirib yuborganlarida Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashablariga Habashistonga hijrat qilishga izin berdilar. Muhojirlar safida Abu Salama va Ummu Salamalar ham bor edi. Ular Makkadagi muhtasham uylarini, ilgarigi obro' e'tiborini, chuqur ildiz otgan nasabini tark etishdi. bularning barchasini Allohning rizoligi oldida os sanab, Parvardigorning dargohidan savob umid qilishib, g'urbatga rozi bo'lishdi. Habashiston podshohi Najoshi Alloh jannatda uning yuzini munavvar aylasin, muhojirlarni o'z himoyasiga olib g'amxo'rlik qilishiga qaramasdan vahiy nozil bo'luvchi manzil Makka ga intilish kuchli edi. hidoyat manbai Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning firog'i Ummu Salama va erining jigar bag'rini ezib yuborgandi. Habashistondagi muhojirlar o'rtasida Makkada iymonga kelganlar soni ko'payib ketdi. Hamza ibn Abdul Muttolib va Umar ibn Xattobning islomga kirishi musulmonlarning quvvatini oshirib, mushriklarning popugini pasaytirib qo'ydi degan xabarlar tarqalganida, bir guruh muhojirlar qatori Ummu Salama va eri kindik qoni to'kilgan vatanlariga qaytishdi. Ammo tezdayoq habashistonga yetib borgan xabarlar oshirib yuborilgani ayon bo'ldi musulmonlarning kuchayishi qurayshliklar tarafidan yanada shiddatliroq aziyatlar bilan qarshi olingan edi mushriklar turli yo'llar bilan musulmonlarga azor berishar biron kunni tinch o'tkazgani qo'yishmasdi shunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam ashoblariga madinaga hijrat qilishga izn berdilar Ummu Salama va eri Qurayshliklar aziyatidan xalos bo'lish va dinlarini asrash niyatida muhojirlar safiga qo'shilishdi. Biroq hijrat ular o'ylaganchalik oson kechmadi. Balki achchiq alamlarga to'la bo'lib, Ummu Salamaning qalbiga hanjarday sanchildi. Keling, yaxshisi sharhi holini so'zlab berishi uchun gapni Ummu Salamaning o'ziga beraylik. Chunki dard chekkan kishining qissasi ham ta'sirli ham batafsil bo'ladi ummu salama hikoya qiladi erim abu salama madinaga yetib olishimiz uchun bir tuya hozirladi o'g'lim salama bilan meni unga o'tkazib o'zi piyoda tuyaning tizginidan tutib yo'l boshladi hali makkadan chiqib ulgurmasimizdan bizni qavmdoshlarim banu mahzumliklar ko'rib qolishdi oldimizni to'sib abu salamaga O'zing ketmoqchi bo'lsang, to'rt tomoning qibla. Lekin nega bu ayolni yoningga qo'shib olding? U bizning singlimiz, biz esa qarindoshimizni xohlagan kuyinga solishinga yo'l qo'ymaymiz, deb uning qo'lidan tizginni tortib olishdi. Qavmdoshlarimning menga qo'shib o'g'limga ham xo'jayinlik qilayotganini ko'rgan erimning qarindoshlari Banu Asadliklar qattiq g'azablanishdi. Xudo haqqi, singlingizni birodarimizning qo'lidan tortib olishingiz mumkin, lekin bolani sizga topshirib qo'ymaymiz. u bizning qavmimizdan demak biz unga ko'proq haqlimiz deyishdi va ulardan biri o'g'limni quchog'imdan shu darajada jahl bilan yulqib oldiki hatto bola bechoraning qo'li chiqib ketdi ular o'g'limni bag'rimdan yulib olishlari bilan go'yo tanamdan jonimni sug'urib olgandek bo'lishdi biron narsa qilishdan ojiz qolgan erim dini va jonini omon asrash uchun madinaga ravona bo'ldi menga esa qavmdoshlarim banu mahzumliklar ega chiqishdi shunday qilib bir lahzada ham erimdan ham o'g'limdan ajraldim shu kundan boshlab har kuni tong sahardan bag'rimni tig' kabi tilib ketgan voqeaning guvohi bo'lgan soylikka tushib to'q qosh qorayguncha meni erim va o'g'limdan ayirgan damni yodga olib ko'z yosh to'kib o'tirishni odat qildim shu zaylda bir yil chamasi vaqt o'tdi bir kuni mening yig'lab o'tirganimning amakimning jamoadoshlaridan biri ko'rib qoldi va rahmi kelib qavmdoshlarimni insofga chaqirdi sho'rlik ayolni o'z holiga qo'yasanlarmi yo'qmi ham eridan ham farzandidan judo qilganlaring kammi deb ularni malomat va dashnomlarga ko'mib tashladi oxiri ular erimning oldiga ketishimga ijozat berishdi lekin qanday qilib jigar jigarporam o'g'limni Makka da qoldirib o'zim xotirjam madinaga keta olardim men hijrat qilsam u go'dak farzandim makkada qolsa holi ne kechayotganini bilmasam qanday qilib qalbim taskin topib ko'z yoshim qurishi mumkin mening o'z yog'imda o'zim qovurilayotganimni ko'rgan ba'zi insofliroq kishilar banu abdul asadliklar bilan gaplashib o'g'limni o'zimga qaytarib berishlariga ko'ndirishdi men madinaga safar qiladigan hamroh chiqishini kutib o'tirishni istamasdim kutilmagan hodisa ro'y berib butun rejalarimni barbod qilib yuborishi va oilamizning barcha a'zolari bir yerda to'planish baxti ketga surilib ketishi mumkin edi shuning uchun shoshilinch tuya xarid qilib safar tadorigini ko'rdim so'ng o'g'limni quchog'imga olib qaydasan madina deb yo'lga tushdim yonimda tirik jon yo'q makkadan bir farsax uzoqlikdagi tanaim degan joyga yetganimda usmon ibn talhani uchratdim usmon ibn talha johiliyat davrida baytullohning qarovchisi bo'lgan xolid ibn valid bilan birga islomga kirgan makka fathidan so'ng rasululloh sollallohu alayhi vasallam unga kabaning kalitini qayta topshirganlar ummu salamaga yo'liqqanida mushrik bo'lgan u mendan so'radi yo'l bo'lsin ey zodirokibning qizi madinaga erimning yoniga dedim men yolg'iz o'zingmisan hamrohing yo'qmi Allah va mana bu o'g'ilchamdan boshqa hamrohim yo'q. Xudo haqqi. Men seni bu ahvolda tashlab keta olmayman. Madinaga yetib olguningcha kuzatib qo'yaman, dedi Usmon ibn Talha va tuyaning tizginidan ushlab oldinda yo'l boshlab ketdi. Qasamki, men arablarning ichida undan ko'ra oliyjanobroq, undan ko'ra muruvvatliroq insonni uchratmagan edim. Dam olish uchun bir joyda to'xtaydigan bo'lsak, tuyani cho'ktirib o'zi bir oz nariroqqa borib turardi men obdon tushib bo'lganimdan so'ng kelib tuyaning ustidan lashlushlarini olardi va uni yetaklab yaqin atrofdagi daraxtlarning biriga bog'lab qo'yardi o'zi esa uzoqroqdagi birorta daraxtning tagiga borib yon boshlardi. yo'lga tushish vaqti kelganida ham avval yuklarni ortib so'ng tuyani mening oldimga olib kelar o'zi chetroqqa o'tib turardi men minib yaxshilab o'rnashib olganimdan keyin kelib tuyaning tizginidan tutardi va yetaklab ketardi madinaga yetgunimizcha har kuni shu ahvol takrorlanib turdi qubodagi banu amr ibn avf qishlog'iga yaqinlashganimizda usmon ibn talha ering mana shu qishloqda bor uning oldiga seni xudoga topshirdim dedi o'zi esa makkaga qaytib ketdi uzoq muddat davom etgan ayriliqdan so'ng sochilib ketgan oila yana qayta tiklandi ummu salama eriga qarab terisiga sig'may quvonar abu salama bo'lsa jufti halola va farzandi yonidaligidan o'zini dunyodagi eng baxtli kishiday his qilardi bundan keyingi voqealar yashin tezligida o'ta boshladi avvaliga badr jangi ro'y berdi unda abu salama va jumla musulmonlar ochiq oydin fath g'alabaga erishdilar ko'p o'tmay sodir bo'lgan Uhud g'azotida Abu Salama sherday olishib, og'ir jarohat olib qaytdi. Bir necha kunlik muolajadan so'ng yaralar bitganday bo'ldi. Biroq ichidan gazaklab ketganligi sababli tez kundayoq qayta avj olib, Abu Salamani to'shakka mixlab qo'ydi. Bir kuni u jarohatiga malham qo'yayotgan ayoliga dedi: "Ey Ummu Salama, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan mana bu so'zlarni eshitgan edim. kimki bir musibatga giriftor bo'lib istirjo aytsa ya'ni inna lillahi va inna ilayhi rojiun duosini o'qisa so'ng parvardigoro bu musibat sening huzuringdan bo'lgan sinovdir robbim menga yo'qotgan narsamdan ko'ra afzalrog'ini ato etgin desa alloh azza va jalla albatta uning so'raganini beradi abu salama hastalik bilan olishib yotgan kunlarning birida rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni ziyorat qilishga bordilar hol ahvol so'rab ko'nglini ko'tarish uchun dalda beruvchi so'zlarni aytganlardan so'ng o'rinlardan turdilar lekin hali xonadonni tark etib ulgurmaslaridan abu salama hayot bilan vidolashdi rasululloh sallallohu alayhi va sallam muborak qo'llari bilan uning ko'zlarini yumib qo'ydilar va nigohlarini samoga tikib Robbim Abu Salamaning qilgan gunohlarini kechir o'zingga yaqin bandalaring qatori uning darajasini ko'tar bola chaqalarini o'z panohingga ol bizlardan va undan o'tgan gunohlarini mag'firat qil ey olamlarning parvardigori uning qabrini keng va munavvar ayla deb duo qildilar shunda Ummu Salama erining rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat etgan hadisni esladi parvardigorim bu musibatni sening huzuringdan bo'lgan sinov deb bildim duoning davomini aytolmay o'pkasi to'lib ketdi yo'qotganimdan afzalini ber deyishga tili bormadi negaki uning nazdida abu salamadan afzal insonning o'zi yo'q edi shunga qaramay marhumning so'nggi vasiyatini ado qilib, duoni oxirigacha yetkazdi. Ummu Salamaning boshiga tushgan musibatni musulmonlar o'zlarining shaxsiy musibatlariday qabul qilishdi. Unga arab xalqining bevasi degan nom berishdi. Chunki bir xovuch palapon go'daklari bilan qolib ketgan ayolning Madinada birorta ham qarindoshi yo'q edi. Muhojirlar va ansorlar baravariga ummu salamaga nisbatan o'z zimmalaridagi vazifalarni chuqur anglab yetdilar motam iddasi nihoyasiga yetishi bilan abu bakr siddiq uni jufti halollikka so'radi ummu salama rad etdi bir necha kundan so'ng umar ibn xattobning sovchilari ham xuddi shu javobni olishdi navbatdagi sovchi rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'zlari edilar rasululloh dedi ummu salama menda 3 ta xislat bor. Biri shuki, men nihoyatda rashikchi ayolman. Shu tufayli sizning g'azabingizni keltirib, Allohning azobiga duchor bo'lishdan qo'rqaman. Ikkinchisi, yoshim ham bir joyga borib qolgan. Buning ustiga turmush qurgan bola chaqaliman. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: Rashking xususida men Alloh taologa duo qilaman. Shoyatki seni undan xalos etsa. yoshing bir joyga borib qolgani masalasiga kelsak, men ham navqiron yigit emasman. Bola chaqalaring esa mening ham farzandlarim bo'ladi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Ummu Salamaga uylandilar. Alloh taolo ayolning duosini mustajob etib, Abu Salamadan ko'ra afzalroq insonni ravo ko'rdi. O'sha kundan boshlab Hind mahzumiya yolg'iz Salamaninggina emas, balki butun dunyo mu'minlarining onasiga aylandi. Alloh subhanahu va taolo jannatda Ummu Salamaning yuzini munavvar aylasin va undan rozi va rizo bo'lsin. تنسم عطرها كل البرايا لتكتسح الضواغد اكتساحا Navbat kechki dasturlarimizdan olingan haftanomaga Juma Ustozlar dars qildilar ilm amonat bilib bizlarga yetkazilar bizlarin qurbon qilib ustozlar dars Dushman nihoyat darajada og'ir bo'lgan vaqtda Suratul Anfolni o'qishlikka islom lashkarining qo'mondonlari buyruq qilishardilar. Qorilar Suratul Anfolni ba'zilari o'qishardilar. Shunda suratul Anfoldagi mana bu oyatlarni kimda kim chekinsa Alloh tarafidagi buyruqni bajarmasdan jang maydonida chekinsa, ular Alloh tarafidan bo'lgan g'azab bilan qaytib, qaytib ham jahannam tarafiga qaytishadi degan oyatlarni o'qigandan keyin qalblar shunday erib Allohni huzuriga ketishlikka tayyor bo'lardida shu jangga kirib ketgan sahobalar hammalari shahid bo'lishlikni orzusi bilan kirib ketishardilar. Shun bilan ular dushmanlarga g'olib bo'lishardilar. Qaqo roziyallohu anhu rivoyat qilinadiki, xuddi kamonni o'qiga o'xshagan jang maydonida yugurib yurardilar deb. Bular hammalarini orzulari mana shu islom yo'lida shahid bo'lishlik bo'lgan edi. shanba düşmanın bular bugun jang qilmasa ertaga qilar Arabistoni Saudiyadan kelgan bir oila bilan oilani xo'jasi bo'lgan birodarimiz bilan gaplashgan vaqtida ayoli ham birga ekan ayoli o'zini turmushi o'rtog'i orqali bir tilla taqinchoqni mujohidlarga sarflansin deb yuborgan ya'ni islom ummatini hatto ayollari o'zlari uchun suyumli bo'lgan taqinchoqlarini yuboryaptiki, mujohidlar chekinmasin deb. Mujohidlar chekinmasin agar chekinadigan bo'lsa orqasidagi nomuslar tajovuz bo'ladi. Shuning uchun ham himmat birimizni mahkam bog'laylik birodarlar. Islom ummatini g'ami bilan yashaylik. va janglarga tayyor bo'laylik. Har bir daqiqani g'animat bilaylik. yakshanba jurnalni son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli jurnalni son qilingan ko'p sonli agar kufr kalimasini aytishga majburlangan kishi Allah huzuridagi mukofotni umid qilib, barcha azorlarga sabr qila olsa, bu uning uchun eng afzal va eng mukarram yo'ldir. Dinidan qaytmagani uchun o'ldirilgan kishi shahid bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Qiynalsangiz ham, kuydirilsangiz ham Allohga shirk keltirmang." Ya'ni shirk va kufr kalimasini aytmang. Birinchi sabab ummatlar islohot va fasodda yangi omillarga tobidir. Hayot esa tinim bilmas, doimiy harakatdadir. Shu bois ummatlar ahvolini tez-tez kuzatib turish, ularning yangi ehtiyojlarini qondirish kerak. islom ummati bashariyat boshqaruvidan chekinib, o'zi bilan ovora bo'lib qolgan oxirgi paytda buzg'unchi falsafalar avjiga mingani hammaga ma'lum. Bomba tashlamasin deb turibman-da. Shunday shunday qarasam, rosa bitta katta bomba tushyapti-da. Tushdi, tushdi. Ha, ko'rib turibman. Havoga yamiga yetganda portladi hali. Portladi, olov bo'ldi-da. Olov bo'lib turib tosh tagiga kiraman dedi. Hamma yo'q nimada? Katta darada. Bitta menchalik tosh turibdi. Ashin tagiga bunday qilib oldim-da. Haligi bo'lindi-da haligi nima? nima deydi yong kasseting ekan hamma yo'g'i nima bo'lib ketdi haligi nima deydi maydalanib ketdi yomg'ir singari dushanba g'aflat uyqusinda qolding uyg'on endi ey musulmon qadring qochib ko'p qorlanding uyg'on endi ey musulmon va arabiston saudiyaning fatvo hay'ati va katta olimlarning hay'ati Amerikaga qarshi urushayotgan mujohidlarni o'ldirishga fatvo berganlar va hukm qilganlarki, bular jannatning hidini ham topilmaydi. Subhanalloh. Bu bugungi kunda bo'layotgan holatlar yangi holatlar emas ekan, birodirlar. Bu oldin ham bo'lgan, hozir ham bo'lyapti va qiyomatgacha davom etadi. Qiyomatgacha bu اوچ برچک ظالم فرعونی حکومتی نظام دوامی تریکن پادشاه مفسد ملا و عسکرلر و مجاهدلرنین قراش هم انشاءالله دوامی تریکن و صدق رسول الله صلی الله علیه و سلم الجهاد ماضن الى يوم القيامة seyshanba. g'amgin bo'lmang afsuslaymangizlar oliydirmi mening vazifasi azimatni qo'ldan bermangizlar Turkmaniston bu mujohidni O'zbekistonga topshirib ham yuborgan Turkmaniston 1998 melodiy yilning oktyabrida ushlagan Bahromjonni va sherigi Zohidjonni O'zbekiston tog'uti 1999 melodiy yilning fevralidagi Toshkent portlashlaridan keyin o'sha yili bir guruh musulmon birodarlarimiz qatorida o'zining kufr mahkamasiga tortib, shulardan 5 kishi ichida Bahromjonga ham qatl hukmini chiqaradi. Bunga javoban jihodiy jamoatimiz O'zbekiston tog'otiga ushbu jinoyatini sodir etishining imkonini qilib bergan Turkmaniston davlatiga ham hisob kitobimiz borligini e'lon qilib, siyosiy e'tiroznomamizni yuborgan edik. Chorshanba. Ilimdir bu har bir oyat, ilimdir bu har bir hadis Xo'p, endi sahobalar roziyallohu alayhi vaqtlarida e, fiqh hukmlarda ixtilof ko'paydi. Tobiinlar vaqtida bo'lsa, undan ham ko'paydi. Atbo tobiinda islom davlati kengayligi tufayli yangi-yangi masalalar kelib chiqqani tufayli nima bo'ldi? Undan ham yangi-yangi masalalar ko'paygani tufayli u to'g'risida har bir mujtahid o'zining fikr qarashi boldi ixtilof shu bilan davom etaverdi. Demaganda shunga qaragan holatda biz tushunsak bo'ladiki, fiqhiy hukmlardagi ixtilofda kengayishligi nima bo'ldi? Tabiiy ish bo'ldi. Buni o'zi hayotni ilmiy va amaliy tabiati o'zi shuni taqozo qildi. Biz bundan tushundikki, fiqhiy masalalardagi mujtahidlarni ixtilof qilishliklari bu tabiiy ish ekan. Ya'ni bunga muayyan sabablar bor ekan. avvalambor aytdikki ya'ni naslarni qur'on hadislarni ehtimolligi bir necha mazmunni dard qilishligi va ikkinchidan shu qur'on hadisdan fatvo olayotgan mushtahidlarni nimasi aql idroklari tushunchalari xilma xilligi payshanba shu son qilingan ko'p sonli duo qilinglar bo'lsin davomli shu nomni son qilingan ko'p sonli savol Agar kishi bir narsani qilmayman deb qasam ichib, so'ng unutib yoki bilmasdan, ya'ni shu ishining qasamiga daxldorligini tushunmay o'sha ishga qo'l ursa, qasamini buzgan hisoblanadimi? Javob: Imom Shofiiy rahimahulloh nazdida kishining qasami hatto taloq yoki itoq, ya'ni qul ozod qilishga tegishli bo'lsa ham, bu bilan buzilmaydi. Sahih qavlga ko'ra, qasami o'z o'rnida turadi. qotib qolgan, muzlagan bo'sh qalblar iymon harorati ila jonlandi. Aqllar yangi nur bilan yorishdi. Nafslar yangi lazzatla mast bo'ldi. Insoniyat guruh-guruh bo'lib to'g'ri yo'lni izlashga tushdi. Insoniyat insoniylik talpingan oliy o'rinni izlay boshladi. biron bir millat va davlat qolmasdan hammasi baravariga bu yo'lda bellashardi. Zil mashinani orqasida qurollangan bo'lgan u bolalar. Ha, orqasida uni pritsipda ichkarisida o'tirib olgan hammasi. Ha, orужиялар bilan shafyor kelib darvozaga urgan mashinani zil. Darvoza ochilgan. darvozaning yonida KPP hmm. ichkarida. KPPdan chiqqan mm, militsiyalar yugurib bular ko'zibdan kallasini chiqarib otib-otib tashlavergan. Agar bularga qarab otsa, ko'zibga tegadi mashinani ko'zibiga. في بغداد بغداد المعاني رجال طوقوا الدنيا كفاحا وفي Jumadan jumagacha nomli bayramona dasturimizni davom ettiramiz. Alhamdulillah, shu kunlarda Afg'oniston diyoriga jo'nagan ba'zi guruhlarimiz o'zlarining jihodiy amaliyotlarini o'tkazib qaytdilar. O'sha birodarlarimizdan birlarini suhbatga tortgan edik. Keling, Afg'onistondagi eng oxirgi janglarimizdan tinglaylik. Ismingiz Abdulmatin. Yaqinda mana Afg'onistondan keldingiz. Bironta amaliyotlardan aytib bersangiz. Amaliyotlardan shu bitta esda qolarlisi ellik metrdan shu amerikanislarni nimasiga kamyon olindi birodarlar bilan toliblar aytishdi bundan bir necha kun oldin kelishib shu tomondan birodarlarni shahid qilib ketishdi bir ikkitasini shu kempdan chiqishib yana nima qilishyapti talashiga o'xshatib shunday bir chapa qilishyapti shu yoqqa piyoda kelishyapti dedi shunda biz ertalab soat sakkizlarda bordik borib bog'ni ichiga kirdik bog' bor ekan u yerda endi u yerlar tekislik joylar uzum bog'ni ichidan sekin borib kichkina devor bor ekan shu devordan qarab tarasut qildi ozgina drubin bilan biz o'yladik bir to'rt yuz metr besh yuz metr uzoqlikdan kelsa kerak deb o'yladik o'zim durbinni olib qaradim keyin birodarlar ham qarashyapti bu yoqdan qaradik qaradik ko'rinishmayapti oldimizda bug'doyzor ham bor bu yoqda uzum bog'i nariyog'ida buldozor bor keyin bir yuz metr nariyada devor bor yana u yoqda yana uzum bog' keyin qaradik durbinda qarayapmiz ko'rinmaydi keyin bir mahal bitta birodar durbin bilan snaper bilan o'tirgan ekan snaper bilan o'tiruvdi yonimizda ham besh kishi besh kishi edik biz hujumda ansorlardan bittasi bor edi biz qolganlarimiz muhojirlardan to'rtta edik hujum guruhda keyin haligi birodar snayperda ko'rib qolib ey kim bular deb turib ular gapirdida sirasi otdi ellik metr yaqinligiga kelgan ekan уже ular bizni muhosara qilishlik uchun ya'ni sizlar ularni ko'rmay qolgansizlar ular уже kelib qolgan ekan devor tagiga kelishayotgan ekan уже bug'doy ichida biz bu qarayapmiz uzoqni qarayapmiz u birodar snayperda o'tiruvdi snayperda ko'rib qolgan ularni ya'ni biz qarayotgan tomon boshqa tomonga qarayotgandik ular yonbosh tomondan kelishgan ekan ligat bor ekan shu yerda kichkina ariqcha shu ariqni ichidan chiqib kelishgan ekan keyin haligi birodar bitta o'qtab otishni boshladi bu yoqda biz pikoda avtomatda turuvdik qolganlar bir ikkitamiz avtomatda bittamiz pikoda edi bittamizda granitomet edi keyin birdaniga jang boshlanib ketdi taxriban bir ikki yuztadan oshiq shekilli edi alloh alam amerikan ikki yuztaga bormasa ham shunaqa ko'p edi keyin otishni boshladik sizlar nechi kishi biz besh kishi oldida hujumda orqadagi defodadachi defodagalar bir o'n besh yigirma kishi bo'lsa kerak alloh alam adashmasam ular sizlardan qancha edi ular bizdan bir ikki yuz metr edi orqamizda ya'ni bir bog' tugagandan keyin bitta ozgina uzum quritadigan joy bor shu uzum nima qiladigan mayiz qiladigan joy bor ana shuni orqasida turishgan edi ular defoda keyin u snayperda bitta otgandan keyin biz ham сразу otishni boshladik hamma yoq tayyor edi уже pikoda bu yoqdan bitta birodar otib turibdi biz bu yoqda avtomatda otyapmiz alhamdulillah allohni izni bilan alloh subhana taolo o'zi o'ldirdi u yerda anchasi o'lib ketdi alhamdulillah makkalar shu bug'doylar ichida qolib ketishdi qochganlar qochib ketyapti shunday sumkalari bilan orqalarida sumkalar taqilgan kaskalar hamma yo'q nimalar bilan qochishyapti shunday qochib devordan oshib o'tganlari oshib o'tdi zaxmiy bo'lib qolganlari qolib ketdi shu vaqt srazi nima keldi birdaniga vertolyot nimalarni chaqirishdi srazi sakkizta vertolyot keldi tepada mik ikkita mik keldi keyin gumpax keldi keyin josus tayyorasi keldi keyin toliblar aytishdi bo'ldi qaytinglar chekininglar orqaga dedi qaytinglar dedi ular hatto biz otayotganimizda hatto otishga ham nima qilishmadi faqat o'zlarini qutqarishligi bilan ovora bo'lib qolishdi alhamdulillah ularni otib nima qilganimizdan keyin biz chekindik toliblar aytgandan keyin qo'mondon aytdi bog'ni ichidan chiqinglar dedi chiqqanimizdan keyin ozgina vaqt o'tgandan keyin otishni boshlashgan ular u yoqda ularniki ham defoda turadigan guruh bor keyin ular ham otishni boshladi keyin biz ham bu yoqqa o'tdik chirik havonni otdi birodarlar orqada turgan defoda turganlar chirik havon otishdi keyin pastvonelar otishdi mashalloh shunaqa qilib nimalar aylanib turganiga keyin toliblar aytishdi endi bu mintaqadan chiqib ketish kerak dedi chiqib ketdik to'rtta black hound kelib ularni o'liklarini nimalarini olib ketishdi sizlar chekinayotganda e, daraxtzor yo nimalar bordimi yoki mukammal tekislaydimi biz chekinayotgan paytda bir qishloq bor edi shu qishloqni ichida bo'ldi aslida shu qishloqni ichidan chiqib ketdik qishloqni ichidan chiqib bir kilometrcha uzoqroqqa bordikda bitta masjid bor ekan shu qishloqni ichidagi masjid qishloqni ichiga kirib masjidda o'tirib turdik keyin vertolyotlar uchayotgandi bitta birodar pikoda olib keyin chiqdi vertolyotlarni otgani bir ikki otdi keyin vertolyotlar kelmay qo'ydi u tomonlarga shu faqat jang bo'lgan joyda aylanib turdi askarlarni olib ketguncha keyin askarlarni olib ketgandan keyin ketishdi alhamdulillah keyin o'zlari nima qilishdi rasmiy tan olishdi o'n to'qqizta amerikanist o'lgan dedi olloh biladi qanchasi o'lgan qanchasi zaxmiy bo'lgan ulardan o'n to'qqizta o'lganligini rasmiy tasdiqlashgan bo'lsa bizda alhamdulillah hech qanaqa bir zaxmiy подсонный bitta birodarimiz zaxmiy bo'ldi ozgina shayxlar bo'lmadi alhamdulillah shayxlar bir boshqa nimalar qattiq bir zahmiy boshqa nimalar bo'lmadi alhamdulillah shunday nima bilan alloh subhana taolo shunday oson qildi alhamdulillah bizlarga dars mujohidlar afsona emas mujohidlar zamonamiz mujohidlari guvoh bo'lgan o'z qissalari islomni izzat va onlari tarixni bitgandir qollari jumadan jumagacha muddatda bo'lib o'tgan voqealarga to'xtalsak. 1-sentyabr munosabati bilan O'zbekiston diyorida yana mustaqillik bayrami nishonlangandek bo'ldi. Endi navbatni ana shu haqda tayyorlangan lavhamizga beramiz. Marhamat Yahyo aka. Nomi bo'ldi mustaqillik, asli tog'utlarga qullik, laganbardor yolg'onchining cho'ntaklari bo'ldi pullik ey xalqim ey xalqim ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay o'zingda ham o'larsan ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay o'zingda ham o'larsan toshba mustaqil mamlakatni mustaqil vayron qilgan mustaqil zulmi zo'ravonliklari bilan dunyoni hayron qilgan tog'ut mustaqil saroy ahli uchun atalgan mustaqillik bayramini o'zga tog'utlardan mustaqil ravishda qarsaklar bilan nishonladi. Chapakchilar bayrami Chapakchilar mamlakati haqida qissani boplagan yozuvchi Erkin Azam ham ushbu holatni tasvirlab berishini istadik. U kishi shunday deydi: Siz biz bu tuzumning nimaligini bilamiz albatta. Non namagini yeb katta bo'lganmiz. Ammo hozir ko'z o'ngimizdagisi butkul bo'lakcha edi. O'ziga xos avvalgilarga o'xshamas. Bu mamlakatda shu tuzumning otasi ham, onasi ham, sohibi rahnamosi ham birgina kishi. Tamal toshini qo'ygan ham o'zi, barpo etgan ham o'zi, o'lgudek bahramand bo'lib kelayotgan ham o'zginasi. Ko'tarilma, ko'tarilsang, ko'milarsan, ko'tarilmay o'zingda ham o'larsan. Qarg'a bulbul bo'la olmas ekan. Bo'laman deb bo'g'ilib o'libdi. Yo'q, qarg'a bulbulga havas qilib zag'chaga aylanib qolganmish. Bu ta'bir va taqqoslar nechog'li o'rniga tushdi yo tushmadi boshqa masala. Gap bunda emas hozir. Biroq har qanday nusxa, taqlid ko'pincha asliyatdan yorqinroq, mukammalroq, ayniqsa serda'vo bo'lishi ayon. Goho shu qadarki asliyatga xos mohiyat u chetda qolib ketib, tamomila o'zgacha bir manzara dunyoga keladi. Asliyatdan xabardor kimsa xabardori nimasi? Qarg'adan bulbul yasamoqqa uringan, uni tarbiyalab oyoqqa qo'ygunicha jigarlari xun bo'lgan, goh ming turli hiyla nayrang bilan, goh zulm zo'rlik bilan unga xonish o'rgatgan kimsa, deylik, qo'sh ichida xalqlar otasi atalmish mo'ylovdor Stalin bu manzarani ko'rsa bormi? Ehtimol avval azbaroyi mamnuniyatla jonajon trubkasini huzur bilan bir tortib qo'yib, da xarasho tovarish iak" degan, so'ngra esa uchlari tutundan sarg'aygan shopdek mo'ylovini alam va nadomat bilan shartda yulib tashlagan bo'larmidi? Men ham yurgan ekanman-da, alohida bir mamlakatda sotsializm qurdim deb. Mana shunday muborak kunlarda, shunday muqaddas joyda turib, odam beixtiyor bugungi tinch osuda hayot, bu kunlarning qadriga yetish haqida o'ylashi tabiiy albatta. Bayram anjumani benihoya muhtasham, go'zal va yorug' edi. Bir payt ajib bir mayin sas taraldi. U tobora kuchayib, tog' jilg'asining tovushini oldi, keyin bir tekis sharshara ohangiga aylandi. Bu ohang nola shu qadar yoqimli allalovchi ediki, bor ixtiyoringizni unga topshirib, bir yoqlarga oqib ketgingiz kelardi hamma baravar o'rnidan turib ketdi bayram sahnasiga O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Karimov tashrif buyurib kirib kelgan edi chapak battar avjiga chiqdi biroq bu hol nechundir g'ashga tegmas quloqni qomatga keltirmas aksincha xush yoqar go'yo odamni mayin bir maromga solib tebratar, yelpitar allalar edi. Ajib hol. sevar minbarga chiqib, tarixiy ma'ruzasini boshlamaguncha chapak ham tinmadi, hamma o'rnidan qalqib turgan edi. Ehtiromning zo'rligini qarang. U minbar qoshiga keliboq odatdagidek tantanavor tarixiy ma'ruzasini o'qiy ketdi. Aziz vatandoshlar, muhtaram mehmonlar, bugun biz mamlakatimiz hayotdagi unutilmas tarixiy voqea O'zbekistonimiz mustaqilligiga erishgan kunning 21 yilligini nishonlamoqdamiz. ajabo hozirgina qo'lida qog'oz pog'ozi yo'q edi-ku nimaga qarab o'qiyapti ekan demak bari minbarning o'zida avvaldan tayyorlab qo'yilgan shundoq kelasiz u o'qib ketaverasiz ma'ruzachi oldidagi matnni birinchi bor ko'rayotgan bo'lsa ham ajab emas lekin u ming bir chig'iriqdan o'tkazilgan bari o'zining fikrlari, aniqrog'i o'zi aytadigan, aytishi kerak bo'lgan gaplar. Binobarin hech bir ortiqcha tashvish va taraddudga hojat yo'q. Qani edi chapaqlar chalanaversa, chalanaversa-yu qarsak sevar, irjayib, tirjayib, kayf qilib turaversa, lekin u hozir gapirgani chiqqanda men ishonaman asrlar zamonlar o'tar ammo o'z yurtimizga egalik qilish huquqini bugun hech kim inkor etolmaydi uning deyarli har jumlasi gulduros qarsaklar bilan olqishlab turildi desa lof bo'lmas azizlarim qadrdonlarim bugun mana shunday yorug' kunlarga yetkazgan ezgu ishlarimizda o'zi madadkor bo'lgan yaratganimizga shukronalar aytamiz zotan bu xil namoyishlar 20 yildan buyon bizga begona emas, ommaviy chapakbozlik muhitida o'sib ulg'ayganmiz. Ko'zlarimiz ko'nikib, quloqlarimiz toblana-toblana chiniqib ketgan. O, bir chapakbozliklarni ko'rdik, bir chapakbozliklarni ko'rdik. Ta'rifiga so'z qayda deysiz? Bog'cha yoshidan boshlab chalganmiz chapakni. Goho shunday berilib ketardikki, deydi erkin azam majlis marosimdan keyin kaftlarimiz bir necha kun lovullab yurardi bu ham bir mehnatda og'ir mehnat ayniqsa minbardan chiqayotgan gaplar shunchaki havoga uchayotgani hech qachon amalga oshmagan va oshmasligini sezib bilib tursangizmi ayniqsa balandparvoz shior shaklida otilayotgan bu so'zlar ishonch e'tiqodingizga zid bo'lsa, teskari bo'lsa-yu, o'zingizni samimiy, sadoqatli ko'rsatib, bor kuchingiz bilan kaftni kaftga urmoqqa mahkum etilsangiz, og'ir, juda majburiy mehnat. Shu behuda harakatga ketgan vaqtu kuch-quvvatingizni boshqa foydaliroq ishga sarf etganingizda o'zingiz ham yurtingiz ham bunday ko'yga tushmagan bo'larmidi chapaklar ostida kirib kelib chapaklarga burkanib chiqib ketadigan bu chapaqxo'rning yurgan yo'li chapak borgan yeri chapak uzundan uzoq umri chapagu olqishlar og'ishida o'tayotir deydi erkin azam qarsaklar quyuqroq bo'lsa ham yomon bo'lmasdi chapak cholishni bilish kerak albatta lekin qachon to'xtatishda ehtiyot bo'lish kerak agar oldinroq to'xtatgan kishi ko'zga olinib qolsa bormi ish chatoq shuning uchun oldinroq to'xtata olmaydi illo qarsak sevarning o'zi gap boshlasa unda to'xtash kerakdir qadrli yurdoshlarim bugun bir haqiqatni chuqur anglab olishimiz darkor bugungi notinch va murakkab zamon yaqin va uzoq yon atrofimizda mintaqamizda ko'pdan buyon davom etayotgan nizo va qarama qarshilik tobora keskinlashib borayotgan vaziyat bizning doimo ogoh doimo hushyor sergak va sezgir bo'lib yashamizni yashashimizni xavfsizligimizga tahdid solayotgan turli yovuz va zo'ravon harakatlar oldida bosh egmasdan o'z e'tiqodidan qaytmasdan kelgani hech qachon unutmasligimizni istardim kechagi davrni ko'rmagan tajribasi yetarli bo'lmagan yoshlarni yo'ldan ozdirishga qaytarishga urinadigan kuchlar va harakatlar bugun kam emas bularning barchasi doimo diqqatimiz markazida bo'lishi shart lekin bu kuchlar bir haqiqatni anglab olishi kerak bugun biz kechagi 90 yillarda o'ta sodda hech qanday siyosiy tajribaga ega bo'lmagan odamlar emasmiz. Lekin bu mug'ombir musulmonlarga qarata degan o'sha davrda ham sodda emas edi. Alhamdulillah, men ham musulmonman deya minglab musulmon olomonni aldab qochgan barchasini ushlab qamashga buyruq qilgan edi. Nima deysizlar shunga? o'sha o'sha takbir sadolarining o'rniga qarsak sevarning qarsaklari egallab kelmoqda. Bizning xalqimiz men takror-takror aytaman, hech qachon ortga qaytmaydi. Odamlarning to'g'ri aytasiz, deyishi ham qarsakdan iborat. qadrli farzandlarim hech qachon unutmang siz kimning qanday ulug' zotlarning avlodisiz o'z kuch g'ayratingiz bilim va qobiliyatingizga buyuk vatanimiz qudratiga suyanib marrani baland oling aziz bolalarim sizning erishadigan har bir g'alabangiz yurtimiz g'alabasi O'zbekiston g'alabasidir. Ertangi kun bizarnikidir. Ha, to'ridan go'ri yaqin bu qartaygan cholning kayfi oshganidan boyaqishning yoshi 70 dan oshib qolganini ham unutayozdi chog'i. Hatto mana endi yengil qushdek parvoz qilmoqchi. shunday ishonchingiz uchun man sizlarga ochiq aytaman azizlarim qadrdonlarim manda xuddi qanot paydo bo'lganday o'zimni e, sezyapman men takror takror aytaman qanot paydo bo'lganday sezyapman sezyapman sezyapman sezyapman sezyapman sezyapman ana shunday pirillab uchdi ketdi bu qushcha qarsakchilar tinmagay qushcha o'lib tushguncha qilsaklar quyuqroq bo'lsa ham yomon bo'lmasdi toshpa quvvat yana qunday sochilmagin ochilmayin bechora e, e, guldek so'larsan ey xalqim ey xalqim ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay o'z uyingda ham solarsan. ko'tarilma ko'tarilsang ko'milarsan ko'tarilmay o'z uyingda ham solarsan. ey xalqim ko'tarilma Inson zoti bu hayotda 1000 yil yashasa ham yana yashasam der ekan. Lekin hayotdan foydalanish uchun umrni uzun bo'lishi shart emas. Alloh taolo hayotimizdan foydalanishni nasib qilsin. yashasa johil hayot hech to'ymaydi muhlat bergan istimti' bi hayotik hayotingdan foydalanib qol hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil toktur. hidoyat cheksiz mulkdir bu mulk barchada yo'qdir Müminler haq podshohlar bu baxtdan ko'ngil toktur. ming yil yashasa hayat ki hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi ming yil yashasa bismillahi rohmanir rohim alhamdulillahi robbil alamin والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته alloh subhanahu va taolo inson kamolotini aksarini axloqiy omillarga bog'ladi. Bu kamolat bu axloqiy omillarni hammasini Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ummatga o'rgatdi. Inson yaratilar ekan, bu insonga aql berildi. Bu insonga boshqa hayvonlarda bo'lmagan, boshqa maxluqotlarda bo'lmagan xususiyatlar berdi. Bu insonga Alloh taolo yuzlab yo'llar berdiki, insonlar bilan muomala qilishlik. Ba'zi insonlarda ko'rasiz, xulqi, muomalasi juda ham sovuq. Xohlaysizki, mana shu inson bilan qaytib ko'rishmasiz. Ba'zi insonni ko'rasizki, siz bilan ajoyib muomala qiladi islom doirasida. Xohlaysizki, shu inson bilan doimiy ravishda ko'rishsiz, iymonlasiz. Alloh taolo insonga ko'plab insonlar bilan muomala qilishlik, insonlar bilan bordi keldi qilishlik yo'llarini qildi. Ba'zilar pul bilan muomala qiladi. Ba'zi insonlarni ko'rasiz, bir-biri bilan mansabdor bo'lganligi uchun muomala qiladi. Ba'zi insonlarni ko'rasiz, tijorat sababli muomala qiladi, masalan. Lekin eng axloqni mustahkam qiladigan narsa husnul xuluqligini insonlarda aksari bilmaydi. Aksari insonlar muomala faqat quvvat, mansabdorlik, pul, tijorat shular bilan muomala qilinadi deb o'ylaydi. Xato qiladi. Misol uchun aytsakki, tijoratchi molga oshiqadi. Bu mol topishlik yo'lida, molni ko'paytirish yo'lida shunday mahoratga ega bo'lib ketadiki, har bir mol topadigan yo'llarni chuqur egallaydi. Suniy yo'ldoshlar orqali xabar tarqatadigan vazifador kishilar bo'lsa, o'zini xabarini tarqatib, qanday o'zini suniy yo'ldoshiga, o'zini kanaliga mushtariylarni ko'paytirishlik uslublarini juda ham chuqur o'rganadi. inson bilan muomalat qilishlik yo'llaridan biri bu ham. Nashriyotchi o'zini nashriyotida yozadigan narsa bilan insonlar bilan muomalat qiladi. Lekin insonlar bilan muomala qilishlik va insonlar bilan o'zaro muomalani, o'zaro axloqiy yaqinlashishlikni eng yaxshi omili bu chiroyli xulq. Faras qilaylik, siz bir majlisga kirdingiz. 40 kishi chamasida inson o'tiribdi. Siz hammasi bilan birma-bir qo'l berib so'rash chiqyapsiz. Birinchi o'tirgan insonga qo'l cho'zdingiz. Musulmon, assalomu alaykum deb qo'l cho'zdingiz. U ham sizga qo'lini uchini berdida sovuq muomala bilan keling dedi. Ikkinchisiga o'tdingiz, assalomu alaykum qo'l cho'zdingiz. U o'zini oldidagi inson bilan gaplashib turgan edi. To'satdan salom beruvdingiz, u ham qo'lini uchini cho'zida sizga qaramadi ham keling dedi. Uchinchisi telefon bilan avora. Gaplashib turibdi. Qo'lingizni cho'zdingiz, assalomu alaykum deb sizga keling ham deb qo'ymadi. Salom ham bermadi. Sizga e'tibor ham bermadi. 4-inson sizni ko'rdida o'rnidan turdi salom berishlikka harakat tayyorlangan holatda siz qo'lingizda assalomu alaykum deb cho'zdingiz, u ham sizga chiroylik yuz bilan kulgan holatda va alaykum assalom deb siz bilan quchoqlashib ko'rishdi. Siz tanimaysiz, u ham sizni tanimaydi. Qaysi biri sizni qalbingizda qoladi? Shu ko'rishgan insonlar. Siz ham tanimaysiz, u ham tanimaydi. Lekin sizni salomingizga, sizni chiroyli salom bilan kutib, siz bilan quchoqlashib ko'rishdi. Balki siz un bilan o'shanday qilib muomala qilganligi uchun umrbod eslab yurasiz. Demak, quvvat ham, pul ham, mol ham, vazifa ham, mansab ham insonni qalbini molik qiladigan narsa emas ekan. Balki husnul xuluq, chiroyli muomala eng yengili. Pul ham ketmaydi, quvvat ham ketmaydi, mansab ham kerak emas. balki Alloh bergan mahoratni ishga solishlik va bu mahoratni rasul yo'li bilan oborishlik mana Allohga qasam ichib aytaman, haligi siz bilan chiroylik muomala qilib, salomingizga alik olib, sizni kutib olgan insonni umrbod eslab yurasiz. Siz uni tanimaysiz. Qayerda yashashligini ham bilmaysiz. Moli bormiligini ham bilmaysiz, yo'qligini ham, mansabini ham bilmaysiz. Lekin har ko'rganingizda eslaysizki, ajoyib odam, juda ham axloqli odam deb eslaysiz. Demak, qalb egallashligi uchun quvvat ham kerak emas, mol ham kerak emas, chiroy ham kerak emas, vazifa ham kerak emas. Balki eng yengili husnul ta'amul va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergashishlik. Shu borada hayotiy voqeani aytib o'taman. Bir ustoz aytadiki, meni talabalarimdan bittasi nafs kasaliga yo'liqdi. Ya'ni bir kasalga yo'liqdi. Bu bolani otasi dobit, ya'ni katta mansabda ishlaydigan kishi edi. Otasi o'g'li kasal bo'lgandan keyin meni oldimga ko'p keldi katta oliygohga. Unga biz o'g'lining muolajasi uchun ba'zi bir yordamlarni berdik, lekin bu yordamga muhtoj emas edi. Yordam qanaqa? Shu nafsiy kasal bo'lganligi uchun qo'limizdan kelgan yordamni berdik. Men u boylani ziyorat qilishlik uchun borar edim uyiga. Uyi juda ham ajoyib qasr holatda solingan. Doim borar edim, dadasi katta mansabda ishlaganligi uchun biror marta dadasini oldida odam uzilganligini ko'rmadim. Doim mehmonlar bilan to'laydi. Men hattoki dadasini oldiga o'tirganda bo'sh joy olmasdim. Shunday muxlisi ko'p, shunday mehmoni ko'p inson edi. Bir necha yillar o'tdi oradan. Haligi bolani dadasi mansabdor nafaqa deyiladi, nafaqaga chiqdi. Yoshi yetdi, bo'ldi ish vaqti tugadi, nafaqaga chiqdi. Kunlardan bir kuni ziyoratiga bordim. Qasrga kirdim. Mehmon xonasiga taklif qildi. Mehmon xonasiga kirdim. 50 kishicha o'tiradigan kursilar bor edi. Ya'ni shunday katta mehmonxona edi. Lekin faqatgina 50 ta kursida bitta odamni ko'rardi. O'sha o'sha kishi mansabdan qolgan, lekin 50 ta kursidan birortasida odam yo'q, faqat o'zi. Tilfaz barnomalarini u yoqdan bu yoqqa almashtirib, xodimi esa choy damlab kelgan, qahva damlab kelgan xizmatda turar, lekin faqat o'zi edi. Bu kishini oldidan chiqqach esladimki, oldingi vazifador bo'lgan vaqtini bilan hozirgi vaqtini solishtirdim. Subhanalloh. Oldin oldidan odam uzilmasdi. Endi vazifadan tushgandan keyin birorta odam qolmadi. Demak, bu inson odamlar bilan axloq bilan muomala qilmaganligini bildi. Faqatgina insonlar bun bilan bo'lgan muomalasi mansabdor bo'lganligi uchun puli bo'lganligi uchun va tanish bilishi ko'p bo'lganligi uchun aloqa qilganligi nafaqaga chiqqandan keyin o'z öz o'zidan birorta odam buni oldiga kelmaganligini ko'rdi. Demak, inson bilan qoladigan narsa pul ham emas, mansab ham emas, chiroy ham emas. Balki bu husnut taamul, insonlar bilan chiroyli muomala, chiroyli axloqli bo'lishlik Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga ergashgan holatda. Mana bu narsa insonlarni bir ortasige o'rtasiga bog'lovchi narsaning eng kuchlisi bu chiroyli axloq. Alloh subhanahu va taolo hammamizni Qur'on xulqlari bilan xulqlantirsin. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga chiroyli namunada ergashadigan kishilar. Ozod yasha, qul yasha, haq bilan mag'rur yasha. Qor bo'lganlar kulmaydi, kulib bir umr yasha. Ozod yasha, qul yasha, haq bilan mag'rur yasha. Qor bo'lganlar kulmaydi, kulib bir umr yasha. ming yil yashasa johil hayotga hech to'ymaydi muhlat bergan Allohim ularni ko'p qo'ymaydi O'zbekistonlik musulmon birodarlar ko'p narsalarni ko'rib, o'qib, bilib kelishmoqda. O'zbekistondan chiqayotganda boshqa, qaytib kelishda boshqa odam bo'lib qaytishyapti. Alloh taolo xohlagan kishisini xohlagan joyda hidoyat qiladi. Qadrdoning qayda qoldi? Kimlar bo'ldi qadrdon? Kimdir toldi, kimdir oldi. Assalomu alaykum va rahmatullohi barakatuh. Ismingiz? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ismim Abdulhay. Siz O'zbekistondan qayerdan? Buxorodan, Buxorodan. Buxoro haqida bir maqol bordi ku samarqandda sayqali ro'yi zamin has deydi buxoro islomi quvvati din has ya'niki bu buxoro islomi dinni quvvati markazi edi buxorodan shuncha olimlar imom buxoriy imom termiziylar boshqa boshqa allomalar chiqqan edi hozir buxoroni o'sha ilm markazi deydi siz hmm. diniy ilmni qayerda o'rgangansiz yo'q buxoroda o'rganmaganman buxoroda hattoki aytyapman namoz o'qishga odamlar bir birini da'vat qilishga qo'rqib qolgan haligi shu darajada bo'lib qolgan hozirgi buxoroni ahvoli juda ayanchli holatda biz rossiyaga chiqib biz shu internet orqali e, shu shayx muhammad tohir foruq rahimallohni shayx abduvali qor akani shu darsliklarini eshitib jihodiy ma'ruzalari va boshqa hamma ma'ruzalarini eshitib e, hammasi bo'lmasa ham qisman tanishib shu jihod haqida tushuncha oldik alhamdulillah shundan so'ng bizga shu fikr uyg'ondiki shu jihod qilish farzi ayn hozirgi kunda musulmonlar juda e, qiyin ahvoldaligi shu chechenistondagi voqealar yoki iroqdagi yoki shu o'zbekistondagi o'zimizdagi jasliq zindonlaridagi bo'layotgan qiynoqlar va boshqa butun arab diyorida bo'lsin yoki boshqa shu afg'oniston pokiston diyorlarida bo'lsin haqiqiy ahli sunnat doiradagi musulmonlarni qiynoq e, ya'ni shularga nisbatan shu bosim borligiga bunda jihod qilishlik farzi aynligi haqida tushuncha hosil qilgandan so'ng shu jihod maydoniga chiqish haqida qaror qabul qildik alhamdulillah shundan so'ng jihodiy yo'llarni qidirishga tushdik keyin bu yo'llarga alhamdulillah olloh o'zi berar ekan agar olloh banda istasa olloh hamma narsani berar ekan shundan keyin topib alhamdulillah yetib keldik jihod maydonlariga shu asosan shayx muhammad tohir forug'ning kuyinib gapirganlari bunga asosiy shijoat bilan gapirganlari sabab bo'lgan shayx abduvali qori aka haq haq so'zni aytganlari ta'sir qiladi va haq ta'sir qilar ekan insonga boshqa e, nimalar ham bor mm, nima masalan kufr diyoridagi imomlarga qarasangiz haqni aytmaydi jihodga keladigan oyatlarni aylanib o'tadida to'g'risini aytmaydi shunga ko'pchilik bilmaydi shu narsani muhammad tohir foruq videolarini qayerda ko'rdingiz shu nimada internetda youtube orqali ko'rdim furqon com saytida shu jundulloh nima nimasida ummat qachon uyg'onarkin deb hattoki nima mujohidlarimiz avtomatiga yozib bo'ldi degan qachon uyg'onadi deb ummat deb kuyinib gapirganlari bor ko'p ma'ruzalar kuyinib gapirgan ta'sir qilgan ancha alloh rozi bo'lsin alloh taolo hajratlaringizni qabul qilgan bo'lsin shunga buxoro nimalariga ham musulmonlarga ham tavsiya qilamizki o'zlarini yo'llarini topib olsinlar jihod maydonlariga kelsinlar inshaalloh ummatni inshaalloh duo qilamiz allohdan so'raymiz alloh inshaalloh ummat birligini bersa hamma qalblar bitta bo'lsa inshaalloh alloh xilofatni beradi bizga inshaalloh Shukr kun ketma to'yon qanoat bo'l qadrdoning qayda qoldi kimlar bo'ldi qadrdon ismingizni aytib bersangiz birinchi ismim hamza Biz oilamizda ilm bor islom bor avlodlarimizda yaxshi yaxshi olimlar chiqqan men o'n yoshligimda shahid haqida ma'lumot olganimdan beri shahidlikni orzu qilaman vatanda yurganimizda men o'ylardim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni davridagina jihod bo'lgan bizni davrimizga kelib jihod ne'mati yo'q deb xafa bo'lib yuradi keyin asta asta ulg'ayib ancha katta bo'lgandan keyin meni uydagilar madrasaga joylashtirdi madrasada ozgina o'qidim ayrim sabablar bilan chiqib ketib keyin dunyoga berilib ketdik keyin bir bizni vatanda bir masjidda domla bo'lardi shu domla siyrat ilmini olib borardi siyrat ilmini olib borardi siyrat ilmiga har juma kuni oshiqib har kuni juma bo'lishini istardik birodarlar ham bor edi yani, sahobalarni hayotini eshitar ekanmiz juda o'zim shahid bo'lishlikni orzu qilardim allohni askari bo'lishlikni bobom bilan gaplashib o'tirganda aytdiki jihod haqida gaplashganimizda jihodiy jamoa bor payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamda hadis bor ummatimdan bir qismi to qiyomatgacha ollohni dinini oliy qilishlik maqsadida jihod qiladi degan hadisni eshitdim keyin keyin men ham boray dedim desam bobom aytdiki seni bilmadim borolmaysanmikin borolmasmikinsan iymoning yetarmikin degan savollar qildi chunki dunyoga qattiq berilib ketgandikda bobongizga o'ziz e, jihod haqida yoki e, mavzu ochdingizmi o'zlari suhbatlashib o'tirib shu mp3da masala eshitib o'tirgandik hmm. keyin jihod haqida mavzu ketayotganda jihod haqida o'zi ham gap ochib qoldi keyin men ham so'radim so'raganimda jihod haqida ma'lumotni aytdi keyin yana aytdi shahid bo'lgan insonni ruhi qushga aylanib chiqadida jannatga to'g'ri borib to qiyomatgacha yashaydi va qiyomat kunida kelib qiyomat mahsharga yig'ilganda hamma insonlar qiyomatni nimasidan vahimasidan omonda bo'ladi va so'roq savolsiz jannatga kiradi qabr azobini ko'rmaydi deganligini eshitib yana qattiq mehr qo'ydim bu yo'lga keyin aytdiki niyatingni to'g'rila har bitta amallar niyatga qarab bor dedi men shunda aytdim inshaalloh alloh yo'lida chiqamiz men ham qaradim yashash tarzimizni qaradim ko'cha ko'ydi mahalla ko'ydi hayot shu darajada fitna bo'lib ketgan hayotda ko'chaga chiqib musulmon kishi gunoh qilmasdan yurishlikni iloji qolmaganda chiqsangiz g'iybat degan gunohni qilasiz chiqsangiz zino ko'z zinosi degan gunohni qilasiz biz vatanda yashash qiyin bo'lib yana ham iymon suslashib ketganligiga alam alam qilardi inson onamga aytganda onam biroz o'ylandi birga hijrat qilaman dedi lekin ayrim sabablar bilan onam qoldi men o'zim hijrat qilishga qaror qildim opa dadam yo'l ko'rsatdi hijrat qildik alhamdulillah xayrlashdik chiqdim chiqib allohga shukur alhamdulillah yo'llarda umuman qiyinchilik ko'rmadim alhamdulillah yaxshi shu dinda sobit qadam bo'lib allohni dinini oliy qilishlik yo'lida shahid bo'lishlikni alloh nasib qilsin alloh taolo birodarlarimizda ham uydagilarni ham kelishlikni nasib qilsin ketmoqdaman sizlarni tashlab qalbingiz g'ashlab ko'zingiz yoshlab qoldingiz so'ngi nigohim eslab mehringiz endi menga armon yig'lamang sabr qiling onajon sabr qiling onajon Allohning qismatini qarangki ba'zi birodarlarni ota-onalari hijrat va qaytarish uchun qo'lidan kelgan barcha hila nayranglarni ayamaydilar. Oq qilamiz, norozi bo'lamiz deb qo'rqitadilar. Lekin hamma ota-onalar ham jahil emas. Balki ular ichida o'zlari hijrat va jihodga kuzatib qo'yadiganlari ham bor. Alhamdulillah. Qur'on sunnatga qilib rioya jihadimni boshlayman shu an jihadimni boshlayman shu an Yig'lamang duo qiling onajon duo qiling onajon duo qiling onajon Yig'lamang Endi ahdiga vafo qilganlar ruknimiz. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, rijonlarni ko'rdik. Muborak Ramazon oyining qadr kechasida ahadlashgan shahidlarimiz haqidagi qissamizni davom ettiramiz. Iymon yigitlardan to'la iymon, kufr esa juda hayron, kufr esa juda hayron. Intilinglar Robbim tomon kelar nusrat shunday zamon, kelar nusrat shunday zamon. Ko'rdik, ko'rdik, ko'rdik, rijolarni ko'rdik. ko'rdik ko'rdik ko'rdik ko'rdik fidoilarni ko'rdik takbir Allahu akbar ahdiga vafo qilganlar من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحوه نحبه ومنهم من ينتظر ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا Bu safar birodarlarimizdan bir xonadondan shahid bo'lgan 5 o'g'lon haqida to'xtalamiz. Bularning barchasi yangi muhojirlarimizdan bo'lib, o'sha kungi dushman havo hujumidan yarador bo'lgan Abu Yusuf birodarimizning bitta o'g'li va 4 ta jiyanlaridir. Shu amaki Abu Yusuf, Ammar birodar, Yosir birodar, Muhammad Javed, Usoma shu birodarlarni qurbon bergan va o'zini o'g'li Abdullohni ham qurbon berganlar. 5 kishi. 5 kishi bitta oiladan qurbon bo'lib ketganlar. Biz Abu Yusuf birodarimizdan shu shahidlar haqida suhbat oldik. Shu musibatlar bitta bizning oilamizga emas, qolgan oilalarga bergan. Mana bizning avloddan 5 ta birodarimiz, bitta farzandimiz Abdulloh, jiyanimiz Ahmor, jiyanimiz Yosir jonimiz usoma jonimiz jovud ular ketgan bo'lsa bir ikki hafta oldin kechqurunda xuftondan keyin o'tirgandim birodarlar naql qilishgandiki abdulloh degan bitta birodar ikkita farzandi shahid bo'ldi ikkinchi farzandi shahid bo'lganda alhamdulillah degan ekan o'zimga o'zim savol bergandim yo alloh abdulloh ham bir musulmon farzandi hijrat qilib kelgan bir inson garchi va xurofot bidatdan jaholatdan endi qutulgan bo'lib o'ttiz yoshimda namozni boshlagan inson bo'lsam ham shu alhamdulillah aytishni manga bera olasan deb savol berardi yo'q alhamdulillah ikkinchi marta o'sha roketa urganda jiyanlarim chaqirdi jiyanlarim chaqirsam birontasi hoy demadi qarshidan bir birodar edi xolid uni chaqirdim yo'q jafarni chaqirdim jafar bilan biz azbari alloh birodar bilan chaqirdim yo'q keyin o'g'lim chaqirdi o'g'lim chaqirsa bir uch qadam nariroqda u ham majruh hoy deb qo'ydi dada dedi shu yerdaman dedi keyin o'sha kun ansorlar ko'p yordam qildilar o'zi birodarlar turk o'zbek birodarlar qon berib bizni tavbat qilib chiqayotganda o'g'lim shahid bo'ldi eshitdi eshitgandan keyin alhamdulillah alhamdulillah dedik bu kuchni ham olloh bizga berdi sabr qilish kerak ekan alloh taolo hamma narsani berar ekan lekin ollohdan duo qilaylikki xudo taolo quvvatimizga yarasha imtihonlasin lekin alloh taolo e, shundan bilamizki quvvatimiz shunday ekanki shuncha ekanki alloh taolo bizga shuncha bardosh beryapti biz unga shukur qilamiz shukur qilamiz alloh taolo sevgan bandasiga musibat beradi bu dunyo uch kun to'rt kun o'tib ketadi inshaalloh abadiy olamda abadiy dunyoda biz yana inshaalloh birodarlar bilan qolgan birodarlar bilan birga bo'lamiz musibatlar bo'ladi fa usri isro usri isro alloh taolo bu oyatlarda aytadiki har bitta qiyinchilikdan keyin man sizlarga ikkita yengillik beraman alloh taolo aytgan va'dasiga turadi biz faqat kam kam sabr qilish kerak ko'p emas kam kam sabr qilish qilib bersak alloh taolo o'z va'dasiga turib bizni kamyob qiladi yuzimiz oq bo'ladi yuzimiz qora bo'lmaydi biz musulmonlarni yagona din hozir toza dinki bu islom dinidir yevropani qarang yoki lotin amerikani qarang amerikani qarang yoki aziyani qarang osiyo e, masalan yaponiyani qarang odamlar texnologiyaga berilib ketib qanday o'zini ma'naviy hayotini e, juzaviy hayotini orqaga tashlab ketgan haqiqat birodarlar bu islomdir o'shaning uchun bu shahidlar qoni bu ummat qoni payg'ambar sallallohu alayhi vasallamda jahoniy fikr bor edi o'shaning uchun u kishi jahonni yoritdilar ravshan etdilar mana shu chetga kelgan birodarlarda ham shu fikr shu andisha bor edi birinchidan shu jiyanim ammor shuncha boy davlati bo'lib shu dard bilan yurardiki biz qachon borib ummatga xizmat qilamiz xizmat qilar edi masalan moliy fikriy xizmatlar qilardi ko'pincha moliy fikr qilardi keyin aytardiki amaki deyardi toki biz jonimizni bu yo'lda fido qilmasak kim fido qilardi deyardi biz qilishimiz kerak birodarlar qilyapti inshaalloh deyardi ummat o'zgaradi ha yosir ham bizni ha yosir ham jiyanimizni u ham shu hislati bor edi u kishi ham u kishi bilan ham biz tojikistondan birga kelgandik shu yerga kelib u ham xizmatkor edi faqat aytardiki bolalarga nasihat qilardi sabr qilinglar hammasi o'tib ketadigan ikki kunlik dunyoga bo'lib bir birlaringni xafa qilib qo'ymanglar deb ko'p bolalarga nasihat qilar edi ko'pincha xizmatda edi ustoz abdulmajid bilan biron mayda ish qo'yib qolsa yosir deb chaqirardi yosir o'sha hamma o'tirib choy ichardi yosir oxirgi choy ichardi hammani xizmatini qilib bolalar choylaring yetdimi ovqatlaring yetdimi bo'lmasa uni vazifasi emas har harkov qilish lekin shu xizmatni o'ziga nima qilganda ajr olaydi keyin usoma jiyanimiz ham bor edi juda mehnati bola edi uchun ishlash qattiq ish qilish umrini mehnati bo'lar edi juda yoqimli nasihatlari bor edi lekin faqat aytardiki bizni niyatimiz olov yo'lida shahid bo'lish bu alloh subhana taolo qarangki o'z niyatlariga yetkazib qo'ydi dadasi bilan biz aka uka edik ukasi muhammad javid u ham juda bir yaxshi xislatlari bor edi og'ir bo'laydi edi kam gapidi ham shu mehnati bo'lar edi ustozlar nima desa ho'p bo'ladi deb qo'mondonlarni gapini olib turkiyada bir o'n kun bilan turganimizda man aytdim yana biron hafta turgin kelmasani yuboraman ketsan ustoz desam yo'q dedi u ham mani amaki deyardi amaki deyardi yo'q tezroq tezrog'idan bo'lmasa biz uylanmagan odammiz bu fasodlarni ko'rib ko'zimiz yana qorong'i bo'lib ketadi tezroq yuboring deyardi shu kim to'rtta jiyanim ko'rdim keyin uryapti yo alloh taolo dedim bu musibatni manga beribsan alloh taolo dedim nimaga dedim shu to'rtta jiyanimni loyiq ko'rding bir xursandchilik ham bo'ladi odam ki alloh taolo shahid shahidlik martabasi bu juda go'zal martaba baland martaba xursandchilik ham bo'ladiki masalan milliard milliard musulmonlar yuribdi o'sha fikr qildim o'sha dushanbeni shaharlari ko'zim yorimga tushdi haligi barahna yurgan xotinlar masalan benamoz yurgan insonlar vedati xurofotda yolg'on gaplarni ayt gapirib o'zini eshoni mullo deb yurgan nimalar masalan o'n besh yil yigirma yil pokistonda kelib o'qib ketib borib rossiyada madikorlik qilib yurgan yo alloh xudoga shukurki dedim keyin mani jiyanlarimsan tanlabsan dedim alhamdulillah dedim alhamdulillahga dedim bu dunyoni ular masalan ozgina ajr bilan ozgina ajr qilib katta mukofot olib bir besh minut g'amgin bo'ldim keyin yana o'zimga kelib astag'firulloh deb shukur qilib bularni farzandlari mani farzandim bularni oilalari mani farzandim ularni hammasiga nasihatim shuki alloh subhanava taolo ko'p va'dalar bergan shahidlar uchun va shahidlarni oilalari uchun ko'p katta va'dalar bergan alloh taolo xiyonat qilmaydi sizlar oz oz sabr qilinglar sizlar ham inshaalloh shu katta ajr olasizlar ziq bo'lmanglar ko'p zikr qilib ko'p duolar qilib inshaalloh katta ajrga intilishimiz kerak bu ikki kunlik uch kunlik dunyo o'tib ketadi bugun birimiz oldinda ketamiz birimiz orqada ketamiz va abdulloh degan shu bola yo'lda zaxmiy bo'lib shahid bo'ldi yo'lda shahid bo'ldi u jon berdi yo'lda ota bola zaxmi bo'lib kelayotgan edi qon ko'p ketganligi uchun shahid bo'ldi otasi aytdiki shu abdulloh 5 yoshda bir e'tibor beringlar shu gapga e'tibor beringlar 5 yoshda meni namozga da'vat qilgan dedi 5 yoshlik bola mana meni o'g'lim ham 5 yoshga kirdi endi faqat o'ziga kerak narsalarni so'raydi menga uni olib kelib ber menga uni olib kelib ber deydi ularning yoshi ham shuda lekin abdulloh 5 yoshda dadasini namozga chaqirgan deydi dada namoz o'qing deydi va 10 pora Qur'on hifz qilgan shu bola Suriyadan yurgan. O'sha yerdan otasiga telefon qilib jihod maydoniga to'g'rilab qo'ygan. Men otamni uzum jihodga da'vat qilganman deb men bilan iymonlashdi. Men Allohdan roziman. Alloh mendan rozi bo'lsin. Bu Allohning qo'lida. Qurbonlik qiladimi? Xizmat qildiradimi? Alloh o'zini yo'lda. Ki farzandimni bolalar aytishdi. Kulib Allohning birligini ishora qilib u bandalik qilib ketdi. nasi, nimasiga maqsadiga yetdi. man aytardim misrda bo'lganda o'g'lim sizni uylantiraylik keling endi katta bola bo'lib qoldingiz biz ham yigirma yoshlarda uylanganmiz desam dada dedi man yetmish ikkitasiga uylanmoqchiman alloh qo'ying endi o'z maqsadimga yetay deb man xursandmanki yurtlarda yurib yomon ishlar bilan masalan ko'ryapmiz dushanbeda uch kunda to'rt kunda bitta avariya nima bo'ladi moshinlar chapa bo'lib ketadi yosh bolalar ichida to'rtta beshta yosh bolalar yo aroqni ta'sirida yo geroin ta'sirida borib bir daraxtga urishib ichidan to'rtta beshta o'lik chiqadi yosh navjuvon yigitlar xudo bunaqadan asrasin bizga shafoatchi bo'lsa yomonmi birodarlarni hammasi haqida katta katta so'zlar gapirishi mumkin bir birodarlar masalan biz bilan edik bir birimizga mehrimiz masalan bir birda masalan biron konfet ziyoda bo'lib qolsa ko'ramizki kimki nimasi kuchi kamroq o'shanga berardik <laughs> xurmosi agar ko'payib qolgan bo'lsa shunday bo'ldiki xurmo nima qilib qolishibdi ajratib qo'yishibdi bir birodar xurmosini yediyu yana oldimizga keldi darrov bolalar bittadan xurmo jamlab kissasiga solib qo'yishdi siz bemorsiz shuni yeb qo'ying aqlingizga qo'ying bu gap bitta xurmoda emas gap bir nimada emas bir insonga mehribonchilik masalan biz qayerdan ko'rardik abdujamilni qarshida yurardi man dushanbeda yurardi bu qismat qadar bizni hammamizni shu yerga olib keldi ollohni ne'mati shu yerga olib keldi biz ollohdan rozimiz aziz singillar aziz farzandlar ollohdan rozi bo'linglar allohdan rozi bo'lib ikki rakat namoz o'qib birodarlar haqqiga duo qilib inshaalloh alloh katta ne'matlar beradi ya'ni alloh taolo sizlarni bu sinovlarga olib kelibdi bu ollohni katta ne'matidir nimagaki masalan hali aytib ketdim shuncha eshonlarni xotini yog'larni ichida qo'y go'shtini ichida yeb katta bo'lib yurishibdi ularni olib kelmadi sizlarni olib keldi yaxshi hayot kechib o'sha yerda yurishibdi ilmlari bor o'n besh yigirma yil o'qigan nimaga ularni olib kelmayapti demak olloh sizlarni sevibdi olloh o'zini rahmatiga muhabbatiga sizlarni sazovor etibdi inshaalloh hammasi yaxshi bo'lib ketadi mana shu beshta birodarlarimiz bir donada shahid bo'lib ketganlar hammasi va amaki o'zi qoldilar alloh taolo o'zi sabr bersin o'zi ajr bersin o'zi sobit qadam qilsin bir ziyoratga o'tinglar, mashalloh, iymonlaringizga iymon qo'shiladi inshaalloh. Shajim jamiyatga aytamanki, bardan bo'linglar. Inshaalloh xizmatlar oldinda masalan nafaqat Bag'dad, boshqa davlatlarda ham bizning birodarlar turib xizmat qilishyapti. Ummat uchun sobit qadam bo'lib oldinga ketish kerak. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mazlumlarning nolalari yurak bag'ram qon qilar. Shahid beva Shahid Ammor Allah subhanahu taolo Sabab avval avval Allah subhanahu taolo va niyat gufta. asosiy Anwar Avlaqi шаҳид бародар сабаб шид ки мо бар ҷиҳод омадем бар и замин ба хори тоҳир ва дасти э, даст надодагии вай ба куфр ҳама сабаб шид ки ба ҷамоат омадем ва мо ба ҳамин асос ба шумо итоат мекунем ва шумо ба ёд метиҳем ки мо дар итоати шумо мебошем ва дар куҷое ки роҳи кунед Tacik sanayi, Özbekistan sanayi, Afgan sanayi, Norvegiya, Amerika, gujayi ки роҳе кунед мо иншоалло тайёр ҳастем. То те ки гуноҳ да мо амр намекунед мо тайёр ҳастем. Шаҳид Абдулло Бисмиллаҳи роҳмани роҳим. Алҳамдулилла ки мо ислам сабаби ки барои имтиҳон омадагиам се чор сол пеш ки падари моро дар зиндон карданд Murat zindon yoro dile da hanu nazar kadavdaki John Mc Elhamdülillah ki Allah subhanahu wa ta'ala size rasyon adak bama başıma artık ne ki to kofire reşakan nakardan azdın şimdi orada ahmetim bak? ki agat falan masya adamı معاصی آدم معامله کنی مدت معاصیتی که اطاعت نکنی حتی اینکه فدایی را اگر معامله کنی ما شما را اطاعت نکنی تا وقتی که در معصیت ما را چیز نکنی امر نکنی Shahid Usoma بسیار نیت کرده بودیم در این وقتی باید دادنده الله تعالی رو نصیب کرد پدر و مادر خیلی نیت خیلی چند انسان شد نیت کرده ده که فرزند ما در راه جهاد بیان ان شاء الله دو پدر مادر قبول شد ان شاء الله حتی هجرت کردیم ان شاء الله حتی ایدادم تا حتی تو این لحظه را فکر کردیم میسازیم شو که کی مو باید میتیم کی مو از باید نوده شهید نشه نشه گفته گشته بودیم الحمدلله در این شب در این شب نصیب کرده بود الله الله تعالی باید میتی همچون توش مو در راه گناه اگر ما چیز نکنین نفرمایین اگر در این راه در راه حق استوار میشیم تو تا آخرت در راه حق خدمت بکنیم شما شهید محمد جاوید بسم الله الحمدلله چند وقت بیعت در راه جهاد برآمدن انتظار بودیم در ماه رمضان در شب خلقانی بوده انشاءالله در اینجا باید میکنیم انشاءالله در روی در روی اسم خدمت میکنیم کفر نیست میکنیم چه امری باشه انشاءالله اطاعت میکنیم خداوند امروز این خواستهی باید کردن را پدر مادر را انشاءالله دو میکنیم همه ما را به جبر رسونه شهید نبه مناسب کرده انشاءالله تا آخر انشاءالله احد میکنیم بیعت میکنیم انشاءالله در اطاعتیم چی فیدو به چی دیگرش va Shahid Yosirlardir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alloh taolo bizga shu ne'matni nasib qildi. Shu narsalarni o'ylardim. Lekin bu narsa menga nasib qilishini hech qachon tasavvur qilmagandim. alhamdulillah alloh taolo nasib qildi alloh rozi bo'lsin ammo birodarim birodarlarim sabab bo'ldi meni olib kelishishlariga va ko'proq toyrakani filmlarni ko'rib qadam turgani ko'piga qon bermagani ko'proq sabab bo'ldi bu narsaga shunga rozi bo'lib kelganmiz shariat borligi uchun ro'z kelganmiz shu tartiblarga shariat tartibiga kufrga qo'l bermaslikka shu narsaga rozi bo'lib kelganmiz shu narsaga itoatdamiz inshaalloh agar masiyatga buyurmasangiz inshaalloh mana shariat eng muhimi shariat shu narsaga alloh mana qo'limizda Alloh qo'li bu yoqda turibdi. ollohni yonida biz va'da beryapmiz inshaalloh. Shariatdan tashqariga chiqmaymiz inshaalloh mana shu aqidada bayat beraman inshaalloh allohni yordami bilan qo'limdan kelgancha qonimni oxirigacha yo shariat yo shahodat mana shu aqida bilan inshaalloh bayat beraman amir boshla bizni jangga yurak tafti bosilsa dardlar sig'mas ushbu tanga zolim dorga silsa biz o zotga iymon keltirganligimiz uchun bu tog'larda yuramiz biz o zotga iymon keltirganligimiz uchun aziz jonimizni bermoqchimiz o zotga yaratgan Allahım sen mihribanım razı bu sen uchun fida bu jonim yaratgan Allohim Alloh taolo hammamizni sobit qadam qilsin Alloh taolo berilgan shu qurbonlikni qabul qilsin qiyomatgacha shu qurbonliklar davom etadi birodarlar o'zimiz ham qurbon bo'lishga intilaylik. Tushunyapsizlarmi? O'zimiz ham qurbon bo'lishga intilaylik. Sen mehribonim, razı bo'l sen uchun fido jonim. Allohim shahidlarimizni qabul qil va bizlarni ham ahdiga vafo qilganlar safida ayla. أمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهى ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق الله بادأ وانتهى ما هم بأمة أحمد mana bir qancha jumalardan buyon yangi-yangi muhojirlarimizdan suhbat olayotgan bo'lsak-da, yo'ldagi shaytonlar haqida gap ketmay qolgan edi. Vaholanki jihad davom etar ekan, yo'ldagi shaytonlar ham tinib tinchimasligi haqida ham aytgandik. Bu haqiqat albatta. Garchi fitnachi shaytonlar bir kuchayib, bir susayishi ham mumkin u, lekin yo'q bo'lmaydi. Ularni yo'qotishni iloji yo'qdir. Mujohidlar yangi-yangi amaliyotlar qilsalar, ular ham yangi-yangi fitnalar ijod qilishadi. Sizni din yo'lidagi mashaqqatlaringiz, suyukli birodarlaringizdan xoh asir bo'lib qolish, xoh shahid bo'lishlari bilan ajralayotganingiz, xullas islomning rivoji uchun qilayotgan barcha-barcha qurbonliklaringiz ular uchun bir tiyinga qimmat. Qancha talofat ko'rsangiz, bu munofiqlarning qalblari muzdek bo'lib rohatlanadi. Muxlis birodarlarimizning soddaligi, kimlarning gapiga kirayotgani va o'sha gap so'zlarni aytayotgan kishilar nima bilan mashg'ul, nima bilan umrini o'tkazmoqda, o'zining amali qanaqa bu haqda fikrlab ham ko'rmaydilar. Keling, yangi hijrat qilgan Abdulhay birodarimizdan bir shingil tinglaylik. امرأة فغلا رياء والمال آلهة فقدسه وكان له qanday holat yo qanday fikrda birodarlar shu haqida bir ikki oz so'zlab bersangiz bismillahi rohmanir rohim mana biz hijrat qildik alhamdulillah bu yilda alloh yo'lida bu hijrat yo'liga chiqish ham ancha muncha oson bo'lmas ekan allohdan juda qattiq so'rab duo qilib taqvoda bo'lib duoda bo'lib kelish kerak shu bir ikkita uchta nasihatlarni aytib o'tmoqchimiz. Shu Moskvaga shahrida yurgan birodarlarimiz ancha-muncha fitnaga aralashib qolganlar. Shu asosiy fitnani chiqaradigan omillardan biri bu asosan shu yolg'on, gap, har xil gaplar o'zlari jihod qilmaydi-yu, hijrat qilishmaydi-yu, shu turib olib, gap qilib, fitna qilib, u yoqda, deb, bu deb, u jamoat unday, bu jamoat bunday deb fitna qilib o'zlari chiqishmaydi. Allohni diniga yordami tegmaydi-yu, shu fitna qilib gap qilib turadi, turaveradi, shu bir joyga turib, gapirib turaveradi. Shunga aldanib qolgan ancha nima shu birodarlarimiz ko'rdim, xosatan shu Moskva shahrida. Bundagi shu asosiy fitnalardan biri bu, shu asosan O'zbekiston Islomiy harakatiga juda katta fitnalar yuritaveradi. Shunda bu fitnalardan bittasi shu bu harakat zolim, zulm, amirga nisbatan ham ancha muncha bo'xtonlar qilib turishadi. Masalan, Toshkentlik 4 ta amir bo'lib olgan, Toshkentdan masalan, FSB davlat odami ishlaydi, unday bunday deb SMB yoki masalan Imom Azam mazhabini zich ushlaydi, boshqa mazhablarga umuman qo'ymaydi. Faqat mana shuni zich ushlab, faqat mana shu Imom Azamga o'qisang o'qiding, bo'lmasa qamoqxonaga tashlaydi, u yoq bu yoq deb. keyin yana shu keyingi shu Moskva shahrida yurganimda shu Banu qamoqxonasida birodarlarimiz alhamdulillah u yerni ancha muncha mujohid mazlum mazlumalarni qutqarishdi. Shunga ham hattoki bo'xton qilishdi menga juda alam qilib ketdi bu. Ulardan biri shunday deydiki menga shu Banu qamoqxonasini qutqarishda O'zbekiston Islom harakatini faqatgina 4 ta mujohid bo'lgan, boshqa hammasi toliblar bo'lgan yoki boshqa boshqa jamoat bo'lgan. to'rtta mujohid bo'lgan ular katta ish qilishmaydi uncha shu yurishadi u yoqdan bu yoqqa shunday bitta birodarni o'sha turganimizda urda moskva shahrida turganimizda u akasi keldi o'zbekistondan endi akasi aytyaptiki biz harakatga boramizmi uka shu ishlarni taxladi to'rt yuz besh yuz dollar shu yo'llarga yetsa kerak inshaalloh desa yo bu yetmaydi biz harakatga bormaymiz biz al boramiz deydi qo'yish alqoidaga yo'q harakatga boraman man deyapti-da akasi. Yo'q, harakatni bilmaysiz aka, bo'lmaymiz yura dedi. Men so'radim, nimaga bunday deyapsiz? Harakatga nima bo'lgan? Nima uchun bo'lmaysiz? Bo'lmayman deb sababini ayting manga desam, aytayaptiki u zulm zolim bilmaysiz borsangiz bilasiz e inshaalloh bor borsak bilamiz dedim boraman inshaalloh dedim aniqlaymiz hammasini dedim lekin siz xato gapiryapsiz bu yerda turib dedim fitna qilyapsiz ko'p bera birodarlar bu bunga juda katta ta'sir qiladi bu narsa dedim sizga bu gaplarni gapiradigan birodar jihod maydonida bo'lib yoki shu harakatda bo'lgan odammi bo'lmagan shu u anchadan beri eshitishimcha anchadan beri shu narsalarni hammasini biladi-yu, lekin o'zi chiqmayapti. Uni ko'rdim, hatto jamoatimizga kelib, uni o'rtoqlarini ko'rdim, uchrashdim shular bilan. U o'rtoqlari hayron bo'lyapti jo'ralari. kiymanda hayron bo'lyaptiki, o'sha birodarimiz shunday darajaga bo'lgan. Aslida o'sha birodarini o'zi harakatga kelmoqchi bo'lgan. Lekin shunday fitnalanib qolganki, aldovga aldanib qolganda. Shunga aldanib qolganki, hattoki aytayaptiki, man bo'lmayman u yerda akam ham bo'lmaydi u jiyanlar ham bor ular ham bormaydi qo'ying bizaga bilan fitna qilmang aralashmang deyapti hamma aytdim kim aytdi bu fitnani kim chiqardi bera? kim aytdi sizlarga desam agar e, aytmaydi-da kimligini o'sha boshini aytmaydi keyin bittasi aytdiki menga shu shu maydondan turib jihod maydonidan turib menga telefon qilyaptiki u jamoatga bo'lmanglar shu yoqqa kelinglar boshqa jamoatni aytayapti-da. u jamoat bizning jamoatga kelinglar harakatga bo'lmanglar deb o'ziga nima qilar ekanda tavsiya qilar ekan haqiqatdan ham e, misol uchun qaysi jamoatga kelishidan qat'iy nazar o'zini jihodini qilsa Alloh uchun hmm. ajrini olaveradi lekin o'zi bilmay haligidek jamoatlar haqida har xil fitnalar tarqatib yuradigan bo'lsa ya'ni uni o'ziga zarar keyin aytish bo'yicha zolim, zulm, men Al-Qoidaga boraman. Men aytdim, ha Al-Qoidaga borasizmi, qayerga borsangiz ham xolis Alloh uchun boring, lekin fitna qilmang, birodar. Kerak emas. Harakat necha yildan beri muhammad tohir foro rahimalloh juma namanguniy rahimallohlar yana qancha qancha qo'mondonlarimiz shahid bo'lyapti ana yaqinda dovud biz moskvada bo'lganimizga man eshitdim dovud qo'mondon shahid bo'ldi mana shular shahid bo'lyapti har shahid qon berib kelyapti jamoat kerak emas bu shahidlarga boshqa Allohning yo'lidagi mujohidlarga tuhmat bo'xton qilish, masalan, bir kishiga yolg'on gapirsa, agar u gap haq bo'lmasa, uni o'zini so'zi o'ziga uradi u. O'zi bilib qoladi o'sha yolg'onchi. deb aytdim tushuntirdim anchamuncha ey unga ta'sir qildim bilmadim alloh alam quloqsamay chiqib ketdi aralashmang deb shunaqa fitnalar ko'p shu xosatan Moskva shahridagi birodarlarimizga ko'ngillarni xotirjam qilishini tavsiya qilaman. Agar harakatga kelmoqchi bo'lgan birodarlar ko'p, lekin shu fitnalanib, aldanib, yolg'on nimalarga aldanyapti, o'zini Alloh shu Furqon komga, masalan, saytlarga kirsa, Alloh agar haqiqiy taqvo qilsa, Alloh inshaalloh hech qanday aldanmay yetib keladi inshaalloh. Mana o'zim kelib ko'rdim alhamdulillah. Shunga fitnalanmasliklariga nima da'vat qilaman ularni. Faqat Allohdan taqvo qilsinlar. أيهم حقن الدماء فانظر إلى مزق اللحوم ترى العجاب ترى البلاء فانظر إلى برك الدماء وأيهم حقن الدماء ويقاتلون عن الرذيلة يرخصون لها الدماء ويحز بعضهم رقاب البعض شوقا واشتهاء so'nggi navbatimiz yangi nashidaga ummat jang qilmasdan o'lib ketyapti. Alloh taolo ularni o'zi gunohlarini kechirsin. Allohga hamd aytaylik birodarlar, bizga Alloh taolo shu sharoitni qilib berdi. Alloh qilib berdi buni. O'zi bizni hijratga tanladi. Shuning uchun ham mana bu olingan ilmlar endi sizlarga birodarlar omonat. Bu jihad bu sizlarga omonat endi. Albatta bu omonatlar haqida Alloh taolo sizdan so'raydi. Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat. Odat bo'ldi faqir molin yulular iffatdan kechdilar ne ne sunular munofiqlar dinda ketmish g'ulular qadrlangar sizda bo'lsa diyonat endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim amonat, amonatga qilmang aslo xiyonat haqni aytsam nifoq tushdi yuzimga Qardoshlarim kirmas hatto so'zimga O'zgarishlar kirdi-ku sof tuzimga Ajratmangiz din o'zi haq siyosat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat bildik faqat suyak qayg'u qassobga qayg'u qayda gunoh yetsa insobga Tayyor turing yaqin qolgan hisobga Eshitgansiz qancha oyat rivoyat Endi bu din sizga do'stim amonat Amonatga qilmang aslo xiyonat Endi bu din sizga do'stim amonat Amonatga qilmang aslo xiyonat Din toptansa yonda kaslar xaholar qarang kaslar dinni qanday baholar ketdilar din uchun kuygan daholar yaratgandan sizga kelmish hidoyat endi bu din sizga do'stim omonat amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat mo'min bo'lib har tarafga oqarlar tag'in bunga madaniyat deb boqarlar g'arbda tinmay mo'minlarni yoqarlar yoqarlar bu ishlarga qiling tinmay nadoma endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat boshga tushgan har ish kelmas qazosiz Yahudlar ham qolmas bir kun jazosi zulmlarga siz ham qanday rizosiz o'zingizda uyg'oting bir matona endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat bu zaminni izlamang pok tomonin topolmaysiz pus hujurdan omonin har holati eslatar lut zamonin bul parchasi qiyomatdan alomatdan endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat Amonatga qilmang aslo xiyonat. Ming yillarki Yahud zulmin qo'ymasa, qo'ymasa. Mu'minlarni azoblab hech to'ymasa, hech to'ymasa. Bu holatdan yurak jiz deb qo'ymasa, qo'ymasa. Payg'ambarga aytish shartmas salovat. Endi bu din sizga do'stim amonat. Amonatga qilmang aslo xiyonat. Endi bu din sizga do'stim amonat. Amonatga qilmang aslo xiyonat. Chidash qayda oz mashaqqat zafmga. Bugun ummat tushib qolgan vahimga. Qiyomatda suyangaymiz rahimga. biling indi jannatdadir halovat Indi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat Indi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat sahobalar chetlanganlar zahodan boshlarin chiqarganlar bir yaqodan bir yaqodan Rasululloh qaytmaslar ku baqodan baqodan mahshargohda nasib etsin shafoa Endi bu din sizga do'stim amonat amonatga qilmang aslo xiyonat Endi bu din sizga do'stim amonat Amonatga qilmang aslo xiyonat. O'limni ko'rganda mu'min ko'zlari Zavqqa to'lsin, nurli bo'lsin yuzlari. Mujohidning sizga ezgu so'zlari. Pul sirotdan o'ting sog'u salomat. endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat omonatga qilmang aslo xiyonat birin ketin do'stlar tashlab ketarlar buyuk orzu shahodatga yetarlar jaholatdan shahid badnom etarlar sizlar qilar faqat malomat endi bu din sizga do'stim omonat Amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat Amonatga qilmang aslo xiyonat endi bu din sizga do'stim omonat amonatga qilmang aslo xiyonat jahonda nima gap qisqa satrlarda aziz radio tinglovchilar yangiliklarni harakatimiz amaliyoti bilan boshlaymiz O'tgan haftada harakatimiz mujohidlari Janubiy Vaziristonning Lada mintaqasida bir necha mina amaliyotlarini o'tkazishgan. Bu amaliyotda Ansor birodarlarimizdan bir kishi shahid bo'lgan. Pokiston Pokistonning Bajavur shahrida 24-avgustda hukumatning hiylasiga aldangan xalq mujohidlarga qarshi qurol ko'tarishi bilan boshlangan jang ish bermagach maydonga Pokistonning murtad askarlari chiqqan edi. alhamdulillah bu jang mujohidlar ustunligi bilan davom etmoqda. Birma-bir mintaqalar mujohidlar qo'l ostiga o'tmoqda. Oldingi haftada kallasi olingan 12 murtad askarlarining ham video filmi ommaga taqdim etildi. Bundan tashqari, yana 15 murtad askarining tirik yoki o'likligi hali ham hukumatga noma'lum qolmoqda. Afg'oniston Maydan Vardak viloyatining Saidobod ulusvolisida ikki afg'on mujohidi fidoilik amaliyotini qilgan. Allohning barakasi bilan hukumat binosida o'tkazilgan bu amaliyotda o'nlab murtad afg'on askarlari o'lgan. Bundan tashqari, talablarning notig'i xabar berishicha, binoda chet ellik o'nlab kofirlar ham o'sha yerning o'zida jahannamga ravona bo'lishgan. Amerika Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Barak Obama Amerikaning Texas shtatida Amerika piyoda askarlari oldida bayonot qilgan. U o'zining bayonida Afg'oniston zaminida ko'p ishlar yo'lga qo'yilganligini ta'kidlab, lekin maydonda toliblarning qo'li baland kelayotganini tan olgan. Toliblar yangi-yangi taktikalar bilan jang qilayotganliklari hamda NATO askarlari mujohidlarga qarshi turib bera olmayotganini aytib o'tgan. O'zbekiston O'zbekistonning beshafqat zolim tog'i tomonidan yangi uslubda navbatdagi zo'ravonliklari davom etmoqda. O'zidan boshqani boyishini ko'ra olmaydigan bu mug'ombir yangi tuzgan qora niqoblik lashkari yordamida hatto o'ziga itoat qiladigan kishilarni yana ham ko'proq qo'rqishlari uchun tashkil qilgan. Norasmiy ko'rinishdagi bu rasmiy qaroqchilar yuzlariga qora niqob kiygancha boylarni talashga tushgan. Bu talon tarojda juda katta pullar o'ynayapti. Anchadan buyon nohaq yeb semirib yotganlar ham qayga qochishni bilmay qolganlar. Qora niqobliklar deya atalgan ushbu guruhga hech kim qarshilik ko'rsata olmaydi. Ayniqsa, bu qora niqobliklar haqning ko'z oldida amaldor kishilarni oshkori yerga yotqizib, oyog'ini yerga tekkizmasdan noma'lum joyga olib ketmoqdalar. Shu bilan jumadan jumagacha dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi dasturda ko'rishguncha xayr. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. يصنع غارة ما خف الخطوة حتى وقع بالموت قرارا كالسيف السيف كالريح كالموج غزارة عادم كالخيل كالليل كالرعد شرارة مقدام يطلب ثاره ويرى في الموت بشارة لا يملك غير حجارة يملك أكبابيل تخرق بالرعب جدارة